Ella está casi, casi soltera. Un corillo de bandolera, quieren perreo la noche entera. cinco cojones le tienen si se enteran, porque está casi, casi soltera. Un corillo de bandolera, quieren perreo la noche entera. cinco cojones le tienen si se enteran, yeah. Yo la vi desde afuera, tiene como 20 en lista espera. Sale pa' la calle y en la acera. El jevo peleando y esa no era. Un bellaqueo destino. Yo le meto como un submarino. Loca con los cacos, pero que se afinó. Chingo con el gato, pero no se vino. Tranquila que yo te resuelvo. Me gusta, pero no me envuelvo. Dame eso, yo te lo devuelvo. Eh, eh, eh es una bichillar. Le gusta montarse en los benches y chillar. Se pasa pichando, pero la va a pillar. Ya son las 10 y se empezó a maquillar. Hoy se puso traje, hoy se va a guillar. Las otras mordidas no las deja brillar. Una asesina lo manda con perreo. No sé cómo todavía no salía en un video. Ella está casi, casi soltera. Un corillo de bandoles casi, casi soltera. Un corillo de bandolera, quieren perreo la noche entera. Cinco cojones le tienen si se enteran. En la suya con n y t r o yo sé que se va. No quiero niño ni ese OGA. Casi soltera, no quiere estar la amarrada. En la suya con n y t r o yo sé que se va. No quiero yo ni ese OGA. Casi soltera, no quiere estar amarrada lo que quieres es el descifrar. te bien, bien masterizar. en la cama amarrar. Como media vira, media asfixia y la piel eriza. Envicia, junkie, sexy, mami, desquicia. De mala la actitud. Bandolera puedo captar su mood. I'm like, tranqui I know you want it. I know you want it. Lo que tú quieres perreo y que aquel no llame. Oh. Ella está casi, casi soltera. Un corillo de bandolera. Quieren perreo la noche entera. Sin cojones le tienen si se enteran. Porque está casi, casi soltera. Un corillo de bandolera. Quieren perreo la noche entera. cinco cojones le tienen si se enteran. Yeah. Ajá. Yeah, yeah.